Buz Dövrü 3 Dinozavrlar Erası It'll take the end of all time. başladı. ben çok yanılmışam. Bu nedir? Çekil çekil. Biz doğuruk. Mavi lent, mavi lent. Ya da kırmızı. Eğer kıstırsa. Doğuruk, doğuruk, doğuruk. Doğuruk. Mətiş, ay Mətiş, hardasan? Mətiş, ay mən hardayam? Məftun. Uşağımız sadəcə təpi yatıb. Doğrudan beslənir. Ay balaş. Necə də qəni qorxusun, papa az qala deli olmuşdu. Papa yıxıldı, dang dung, dang dung dalı üstə. Atan axmaqdı, hə? Bab, <laughs> Bağışlayın yaşlar, ablam oldum sadece təpi vururmuş. Seni təpiləmək lazımdır. Bir həftədə üç dəfədir. Ve salam, tabasa kurtardı. Öğret dolu buradan. Oh, burada da hamile var. Saksalaman bacı. Ben hamile değilim. Oh, tersi. Senden geçen mama çıkardı. Oh. Məftun, canım, bilirəm fikir eləyirsən, mən də həyəcanlıyam, amma sən ağını çıxardırsan. Razıyam canım, amma sən arada lap dilgəm kimi danışırsan. Aa, bir dəqiqə, dilgəm bəs hardadır? kimseye verse idmanı. Bir, iki, üç, dört. Ne oldu? Kaldın. Bir, iki, üç, dört. Hu hu. Ha, uşa baxa bilərəm. Tələsmə. Uşağa ziyan olar. Uşaq yaxşıdır. Mən onun əsəbi papası narahat eləyir. Yo yo yo, gözünü açma. Vola! Oğlum üçün meydança. <gasps> Super. Ela, ela. Da... Oh, məftunçik. Öz əllərimlə düzəltmişəm, ailəm üçün. Hey, bəfbə qaldım. Sən bizim nəsən? Yerin də buradır. Ella. Düz deyiş aşıb daşır. Orada bir iki şey düzəltmək lazımdır. Burada bir iki şey. İnana bilmirəm. Sən uşaq üçün ekoloji təmizlik yaratmaq istəyirsən? Uşaq üçün ekoloji təmizlik <laughs> gülməlidir. Məftun, uşağımız da bu zamanədə böyüyəcək. Sən bunu dəyişə bilməzsən. Əlbəttə bilərəm. Axı mən hamıdan böyüyəm. Nə tər istəyirsən, görək uşaq böyüyəndə də belə yekə başlıq eləyəcəksən? Gəl Sadıq. Sən Allah heç də əl vurma. Bura uşaq meydançasıdır. Uşaq zatsan? Sən Allah səsi kəs. Dilgəm, nəhayət ki, sən çox şey görmədin. Zərər yoxdur. Mən sonra baxaram. Nətər məsləhətdir. Sənə elə gəlmir ki, nəsə dilqəm bir təhərdir. Yox, həmişəki kimidir. Bəlkə onunla bir danışasan? Yox, kişilər problemlərdən danışmırlar. Biz sadəcə bax belə eləməyə adət eləmişik. Gicbəsər adətdir. Siz belə fikirləşirsiniz, ancaq biz kişilər üçün bu yarım illik müalicə kimi bir şeydir. E, yaxşı, sən deyəndir, danışaram. Hey! Arr! Beni niye vurursan? Ne bileyim. Bura bax. Mətiş deyir ki, nə isə problemlərim var. Mən isə dedim ki... Bilirsən, Məftun, arada fikirləşirəm. Mən elə gəlir ki, mən bu yaxınlarda gedəcəyəm. Yaxşı, deyirəm ki, işlərim bomba gedir. Hər şey əladır. Məftun, kimi aldadırıq? Mən artıq əvvəlki dilgəm deyiləm. Kiminləsə vaxt öldürə bilmərəm. Sən nə danışırsan? Ailə əla şeydir. Sənə görə sevinirəm. Amma bu sənin həyatındır. Sənin ailəndə. Mənim deyil. Mənim uşağımı gözün götürməyəcək? Yox, yox, yox, əşi. Düz başa düşmədin. Onda get, öz dalına macəra axtar. Ailəm səni tamam boğaza yığmamış. Çıx get də başqa yerdə kef elə. Görək də necə olacaq. Amma mən elə bilirdim, adətən arvadlar şivən salır. Ey, məful, gedib elə belə lazım deyil. Hə. Elə buna görə də kişilər çox danışmırlar. Nə oldu ki? Dilgəm gedir. Ey, ey, ey! Bu əti qəfə vaxtı bizim uşağımız olacaq. Yox, Sadıq. Onların uşağı olacaq. Hə, amma biz birik. Ailəyik. Yox, hər şey dəyişir. Məftun üçün başqa prioritet var. Sadıq, qaqa, hər şey yaxşı idi. Amma bir yerdə dayanmayıb getməyə lazımdır. Və biz indi düz qaldıq. Yox, Sadıq. Biz cüt deyilik. Aa, Kamutla ilə Spirivlə gəlir. Yoxsa tək gəlir. Yoxsa yox. Goodbye, Sadıq. Yaxshi, yaxshi. Men og'layam. Dada yo'qdi. Ben yeni dayla kuladım. Mutlak. Hey! Babies! Do you speak English? Eh. Huh? Wat om mensen wel geweldig. Quem vai mudar? Alô? افغلاط ben bilirəm tək ol vaxtdadır. Ağlamayın. Siz tək deyilsiniz. Hmm. bu da. Kakasta bu qaytol. Babaydı gəlir. Babaydı gəlir. Bu da dunun. Mən gəlirəm. Tuttum. bu tala melek dedim size. Oo. sağlıq, sağ olun. Ayıb olsun, pis yumurta. Aynı mafqalıyla evdə yansın. O, bağışlan bəbəş, mən sənə görə deyiləm. İndi isə məftunda ilə, mətxalı ilə tanış ol. Salam. Salam. Tanış olun. Ağız, saduş və yumurtuş. Sadıq, bilmirəm, amma nəsə gözüm su içmir. Uşaqlar eşidər. Bu sənin uşaqların deyil. Sadıq yerinə qaytar. Səndən necə valideyn alınacaq? Nədə də gəlib? Birincisi, başqalarının yumurtalarını oxurursan. İkincisi, az qala onlardan qayğanaq eləmişdin. Sadıq, bəlkə onları kimsə axtarır? Yox, onlar yel altı deyildi. Orada onlar 100% ölərdilər. Uh. Sadıq, səni yaxşı başa düşürəm. Amma sənin də ailən olacaq. Qəşən qızla tanış olacaqsan. Dəymə düşər, olmayacaq. Sənin də ifunətinə dözəcək. Məftun demək istəyir ki... Çox sağ ol, mən nə teybata düşdüm. Sizin ailəniz var, mən isə tək ölməliyəm. Dostsuz. Tənhalıqdasız. Uzlaqlarda. Əbədi. Tənhalıqda, tənhalı, tənha. tənha. Nəsə tənhalar çoxalıb. Ayfaq ol. Sadıq getmə. Fikir eləmə, o qayıdacaq. Şiyo elə həmişə qayıdır da. Niyə belə olur? Mən ufaqları çox sevirəm, çox sevirəm. Çox məsuliyyətliyəm. Ürək təmiz, qarğı keç. Necə fikirləşirsiniz? Gelin evladıdır. Oy oy ağlamayın. Ağlamayın. Ben qolu yer tapacağım. İdi fifi filədə. Heç bilmirəm. Bu çox ağırdır. Bəlkə mən hələ hazır deyiləm. dedi babaya. Baba havada mı? Burada. Ömer'in balalarım. Gıdıklamayın, gıdıklamayın. <laughs> Au. Difləmək olmaz. Aa. Yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bağışlayın, ağlamayın. Siz niyə ağlayırsınız? Niyə ağlayırsınız? Bəlkə acmısınız? Bəlkə acmısınız. Aa, mən bilirəm nə etmək lazımdır. Lay lay dedim yatasan kızıl gülə batasan qamafın doldunasan. Bağışla elə bildim arvaddır. uflayın ama da olmaz. Meftun dedi ki bu uşaklar üçündür. Bir dakika. Siz de uzaksız. Ama hiç şey sundurmayın. Sanıl dedi ki parka çık Yok yok yok yok yok. Bu da olmaz. Siz ne dediniz? Dayanın. Aa! Ya ya ya ya basalım. Ay. Bu kimdi belə? Bilmirəm, mama prikaldı. Yavaş olun. Mama, o mənə vermir. Bəlkə nəsə eləyəsən, niyə? Məni bu uşağın birini götürüb. Yox, mən. Yox o. Yox, mən. Yox o. Yox, mən. Ay, yalancı, yalancı. Nə olub sənə? Mən tənha adayam, üç uşaq böyüdürəm. Mən heç olmasa yazıqlığın gəlsin. Ey, eləmə. Oh bir abone oldum. Beni bir abone veremem. Yok, yok, yok. Ferdoş merkep ol. Yok, yok. Alimler e deyirlər ki, uşaqlar nə istəyirlər onu da yeməlidirlər. Ayaqlarım çox gömbul deyil. Ayaqların? Sən nədən aşırsan? Băi, eras tu? Yox. Davay, tez töpür. Sən olsa töpürməsən, mən gedəcəm buradan. Bir, iki, üçə qədər sayacam ha. Əla, lap dəbdədədir, yağ içində. Bu fətoş deyil. Heç nədə ki, bu yaxşıdır. Qaq, qaq, qaq, qaq, oğlum. Давай, бәді түкір. Sadıq. Falan məftun. Leylə mən. Al Fətoş. Oy oy oy oy oy. Məftun bağışla. Burada hər şeyi dağıdıblar. Heyf ki, biz dağıtmamışıq. Heyliş, qocaldıq getdik. Əsas odur ki, hamısı sağlamaqdır. Hmm, ondan başqa. Yəni o üç nəfərdən başqa. Və onlardan. Axı dedim sənə ki, onları geri qaytar. Bəs sən neynədin? Gör buranı nə günə qoyublar. Başa düşürəm ki, Nizam intizamla biraz problemləri var. Onlar uşaqları yeyirlər. Nizam intizamın bura nə dəxli var? Axı o tüpürdü. Hə, lap əladır. Onlara bir medal da verin. Super uşaqlardır. Bura onlar üçün deyil. Aparıb yerinə qaytarmalısan. Üçünü də hardan götürmüsən ora? Məftun, mən balalarımı verməyəcəm. Zəzərə! Qorxmayın bəbələr, mama buradadır. O səsi çıxartan kim idi? çoxdan ölüb. Elədirsə, onda bu çox hirsli ruhdur. Sadıq! Qatın gizlənin, gizlənin. Kirmişcə durun, tərpənməyin. ağlamayın. Ah ağlamayın. Ah ağlamayın. Ah yazık bebelerim. Sadık sıyıklaf elinde. Sadık. Sadık, qaytar onları. Bu onların anasıdır. Ben ne bileyim ki bu onların anasını. Poliklinikadan arayış lazımdı. O dinozavrdı. Neçə gündür mən asılsız, yuxusuz qalıb uşaq böyütmüşəm. Cəmi bircə gün. Qaytar onları gicməsən. Bilirsən nə var? Bu mənim balalarımdır. Və onları mən elə belə verməyədəm. Kömək! Nədir? Yenə məzələnirsən? Sadıq? Sadıq 100% aşağıdadır. Hə, o ölüb. Bomba oğlan idi. Gedək onun üçün darxaq. Yox, yox, yox, yox, yox. Belə tez yox. Vso, Mətiş, sən kamışla ilişdən geri qayıdırsan, aşağı mən tək gedəcəm. Bu saat sən öləsən. Mətiş, sən axı onu gördün, o pəzəvəngdir. Çox təhlükəlidir. Boş-boş danışma. Yaxşı, sən deyəndir. Sadığı xilas eləyən kimi onu cıracam. Yol böyündü, su kiçiyindi. İşləməyən dişləməz. Nəyə dişləməz? Sadıq! Sadıq! Yox, yox, yox, yox, yox, yox, mən belə oynamıram. Mətiş, diyan, qulaq as. Mətiş, ay Mətiş, diyan. Qulaq as, bir şey hiss eləsən, nə isə, mənə sırası de ki, geri qayıdaq. Yaxşı. Nəsə bir söz fikirləşmək lazımdır. Hə, doğuşun başlanmasına işarə edən bir söz. Hmm, məsələn, aa, doğuram. Nətərdir? Hmm, çox uzun alındı. Nəsə qısa və mənalı olmalıdır. Məsələn, şaftalı. Şaftalı? Şaftalları xoşlayıram. Onlar yumru, şipşirin, tüklümüklüdürlər. Lap sənin kimi. Deməli mən yumruyam. Ə, bu komplimentdir. Özü də çox seksualdır. Uzağa gitme. Ah, siz de benim gördüğüm yuxunu görürsünüz. Ha, sen deme bizim altımızda meşe var imiş. Bizim de hiç haberimiz yok imiş. Sən burada nə edirsən? Keyf eləyirəm. Sadığı axtarıram. Sizin kimi. Qəhrəmana bir bax sən Allah. Davadalaş üçün vaxt yoxdur. Biz indi hamımız bir olmalıyıq. Alınmadı. Götür, götür. Tez eləyin, çıxın təpəsinə. Dəlisən az. Biz onun üstünə çıxmayacağıq. Özün bil, ya bu dinozavr ya da o birisi. Hamilə xala qorxmaz xaladı. Yabada badu. Yabadu badu nədir? Bir də belə eləmə. Özümü elə cılız hiss edirəm. Bəs mən nə deyim onda? Sen işte Hasan. Hemşe istedin benim böyle gagaşım olsun. Ben de. Onu özümüzle götürey. Bak. Ne? Bakir adımdı. Tam adım Bakir Zıglı. Kısaca Bakir. Ha, Biraz kütləşirlər. Burada nə itirmisiniz? Dinozavr bizim dostumuzu aparıb. Onda o kesib. Mənim dünyam belədir. İndi isə e, sürüşün buradan. Davay, davay, davay. Ancaq Sadıqla. Mədişdiyan, bəlkə bu gicbəsər elə düzünü deyir. Məfi, biz buradayıq və Sadığı xilas eləyəcəyik. Mən ləpirlər tapdım. Gəlin getdik. Uah! Ora getsəz, dostunuzu görəcəksiniz. Amma ölü. Sən hardan bilirsən o müdürüklər padşahı? Hə. Dinozavr bacı 3 bala aparırdı və nəsə xiyara oxşayan birisini. Hə, elə o xiyar da elə bizim dostumuzdur. Bunları ləpirlərdən bildin? Конечно yox. Mən onları gördüm. Vulkana tərəf gedirdilər. Orada onlar uşaqları saxlayırlar. Ora yalnız istirablar cəngəlliyindən gedib çıxmaq olar. Ölüm dərəsindən və hüzün düzənliyindən keçmək. Wow! Hə, hər şey aydındır. İşinə davam elə Bakir. Biz isə getdik. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Stop. Elə bilirsən ki, bura Antalya zaddır? Sən rəfiqəni müdafiə elə bilməyəcəksən, dostum. Bu yazıq yekəpər dişlərinlə neyə bilərsən? Monster qarşınıza çıxsa. Onun adı Roşkadır. Allaha şükür. Mən isə qorxurdum ki, onun adı qorxulu olacaq. Məsələn, Şakir, Qasım. Bir dəqiqə, bu heyvan dinozavr xaladan da böyükdür? Hə. Hə, Bu mənə ondan yadigardır bax. Oh, o sənə göz üçün sarğı verib, pulsuz bomba oğlandı. Bəşə biz də istəyək. Hə? Hə, hə, Bu da bizi Gagulya. Ora gedirsinizsə, ümidinizi üzün ha. Hə, sən deyəndi, başa düşdükcə, oh, ölüm, hüzün və sair. Acımdan gözüm su içmir. Acımısan? Neyse yeməlisən. Bak orada neyse var. Yok məftun. Ama ben bunu elemezdim. Bu senin için uşaq meydançası değil. <laughs> Buna bak, Elə bilirsən ki, güldən qorxacam. Ablam oldun. Məftun! Bu senin günahındır. kökündən qopardacam. Və onda o heç vaxt ağuşunu açmayacaq. Nə? Yaxşı, bacışka, özünü ələ al. Onları mən həzm edilənədək çıxaracam. Bizi həzm edəcək? 3 dəqiqə və onlar həzm olacaq. Bəlkə Gömbules 5 dəqiqə. Gömbules özün sən. Buralar titriyir. Demə ki, mənə görədir. Yo, başqa cür titriyir. Doğrudan da titriyir kömək eləyin, xilas edin. Tez ol, tərpən. Vaxt gəlib çatdı. Vəhşiləşməyə. İndi kimdi Gombules? Cocktailski. Elə bir kimsə fırt eləyib. Əjdaha. Heç nə demək istəmirsən? Um, çox sağ ol ki, bizi Sibildən qurtardın. Bakir qardaş, dostumuzu tapmağa kömək eləyərsən? Yo, yo, yo, bax bu vacib deyil. Yox, vacibdir. Yaxşı, da sizsiz. Amma mənim şərtlərim var. Birinci şərt, Bakirə həmişə qulaq asmaq. İkinci şərt, yolun ortası ilə getmək. Nummer 3. Zırt pırt eləyirsinizsə arxada gəlin. Psa, getdik. Şağın marş. Gərək hamımız psixiatra gedək. Bu isə dördüncü şərtdir. Gəlin dostunuzu axtaraq. your house. Narahat olmayın, hər şey yaxşıdır, hər şey əla olacaq. Bəs də bizi dingillətdin. Mən dedi qaytarandan... Görürsünüz, o bizi bıraktı. Yok, ben çok canlanım. Ölmeyiz. Oh, kafe fırt pırttı. Hiç kime demeyeceğim. Aile şey değil. Belki fövbe teliyey. Yaxşı. Ben onlar altı bazar bakarım. Ya da cüme günü. Fikirleş. Aa, her şey yaxşıdır, baba yaxşıdır, narahat olmayın. Məni yesən, uşaqlara pis nümunə göstərəcəksən. Hə, bir not sandıqın xeyrinə. Yaxşı, əcəcə. Necə fikirləşirsən, heyvan Roşka Sadığı tapacaq ya da bəlkə də onu yeyəcək? Roşka? Zarafat eləyirsiz? Soyuqqanlıdır. Vorzakondur. Hər şey görür, hər şey çırpışdırıb yeyir. Əlbəttə tapacaq. Hey, davay uç buradan. Ay. Mən onu elə barama vaxtından tanıyıram. Eh, kəpənə olmazdan əvvəl. Deməli burada tənha qalırsan, ha? Öz kefinlə oturub durursan, ha? Конечно. Bu superdir. Nə qanun var, nə qayda. Bu subay kişi üçün ideal həyatdır. Eşitdin də? Bu qaqraz mənlikdir. Alo? Yo yo yo, danışa bilmirəm indi. Elə bil ki, bir nəfər axtarırıq. Aha. Onlar mənim dalımca gəlirlər. Bilirəm. Onlar elə bilər ki, mən dəliyəm. Əslində yox. Biz ölüm dərəsinə yaxınlaşırıq. Mənə zəng atmayacaq. Sonra danışarıq. Mən də səni sevirəm can. Yaxşı, yaxşı. Hələlik. Sağ ol. Okay. Yaxşı. Ardımca. Bu sənsən. 3 həftədən sonra. Necəsi deyirlər? Əslində böyük üfunətli deşik variantı var idi. Amma bu ad gülməli çıxdı. Bəs sonra nə? Madam? Yox, yox, ora getməyəcək. Deyən, deyən, deyən, deyən. Birinci şərt? Yox, Mamant, sən denən. Problem var yaddaşla. Həmişə Bakirə qulaq asmaq. Deməli, qabağa baxırıq, boynumuzu əymirik və üfunətli qazla nəfəs alsan, işim bitdi. Üfunətli qazlar? Həyat yox, he, hə, cənnətdir. Dayan! Banzay! Mətiş, sən yaxşısan? Özün yoxla, mən nə deyim? Vso, davay uşaqlar, çətin bir şey yoxdur, narahat olmayın. Narahat olmayın. Azacıq texniki nasazlıq yaranıb. Nəfəs olmayın, ha? Doyduqca bilmirəm. Aa, ah, o nəfəs aldı. Ben de nefes aldım. hey, üzülmedik. Sesin gülmeliydi. Benimki özüne haberim var. yaxşı, yaxşı, yaxşı. Davay, davay. Bir, iki. Babanın ağlaması. Hadi gülüm. Gül, Bu güzel değil. Hı? Bəs mı tutdunuz? Sizinim. Gibirə, gibirə, gibirə. Sakit, sakit, sakit olun, sakit olun. Sakit, sakit. Birinci şərt nə idi? Burada nə var? Onlar sadəcə gülürlər. Onlar gülməkdən öləcəklər. Bəsdi də hırıldadınız. Bilirsiniz nə mırtdı? Biz sandık xilas etmək istəyirdik. İndi isə özümüz çəkəcəyik. Məni sadıqdan dəhləm gedi. Kimin xoşu gəlir ki? Gizin birini. Məftun, mən qəlb tuturam. Çox tatlı mənə kömək edirəm. Sağ ol ki, ailəni atdın. Bu superdi. Boca, boca, boca, bo. Bəsdir. Başa düşmürsünüz? Biz hamımız öləcəyik. Yenə də hər şeyi qadınlar eləməlidir. Bilmirəm, nə eşitdin? Hmm. Təəssüf ki, hər şeyi. Doğrudan aydındır. Sen benim yerime düşürürsen. Şimdi hə? tuturdum da öyle iş. N- Neysə, gəlin gedək. Heç kim yaddan çıxmayıb. Belə, bəbələr, gəlin yam-yam eləyək. Nə? Tərəvəz yeməyəcəksiniz? Siz böyük, güclü dinozavr olacaqsınız onda. Yox, onlar vegetariandılar. Bu sağlam qidalanmaqdır, xanım. Bir mənə bax, gör necə də elastik dəlim var. Xanım, mən burada söhbət eləyirəm ha. Yox, yox, yox, yox, bu bizim üçün deyil uşaqlar. Bu çox tükülüdür. Əti var. Həm də diridir. Yox, yox, biz sizinlə diri heyvanları yemirik. Get, uç. Uç. kuşçuğaz. Uç, sən azadsan. Ə, ee, uça bilmirsən? Bağışlayın. Ey, buna bax. Konfliktləri belə həll eləyirsən. Ona görə təksən də. Bəfdi. Mən ödüm ödümlə danışıram bəyəm. Mən deyirəm vegetariyanlıq, sən deyirsən ula. Deyirəm danışaq, deyirsən ula. Bu imtiyat değil. Görüten, bütün sorulara indi cevap. Ve sen neden korkuyorsun? Sen burada hamıdan yekesen. Beyim öyle değil. Hey! Oh! Ei! Onlar sağ qalmayacaqlar. Bura gündüzlər təhlükəlidir. Gecə ondan da pisdir. Özü də onların bələkçisi başdan xarabdır. Nə? Bakiri deyirsən? O xəstədir. Yox, O doğrudan psixdir. Ayaqlarından da iyi gəlir. Ağzını yum, özün yum. Qudurasan səni. O öz ayağını boğur. Bəlkə gedək. Nə? Yeyib içib yatmamış? Bu düzgün deyil. Kəllə düz deyir. İstirahat eləyək. Elə indi. Hı? Kim yemək istəyir? Mən istəyirəm. Sənə olmaz. Kökələrsən. Dəhşət. Mən kələdəyəm. Çıxış yoxdur. Təsəvvür edin, ölümlə üz-üzəyəm. Və yekə, böyük monstrun gözlərinə baxıram. Bəli, təəssüf ki. Amma mən sağ qaldım. Diridən də diri idim. Hətta ölüm ayağında olsam da. Mən onun boğazındakı qırmızı iğrenç ətindən yapışdım. Mən ondan yapışıb sallanırdım. Yellənməyə başladım. Ora, bura, ora, bura, ora, bura, ora, bura, ora, bura. Sonra razgon götürüb sürətlə ağzından çıxdım. Mən gözümü itirdim həmin gün, amma bunu qazandım. Ruşkanın dişini? Wow. Necə deyərlər, gözə diş, dişə qulaq, dala... Nəysə, bu qədim və söyüşkən atalar sözüdür. Sən supersən Bakir, qəhrəman bak. Kişi adamsan. He, bak bomba çuvak. Ha, hu. Nədir? Elədir ki var. İndi isə mən sizə balaca bir daşla böyük əjdahanın şeyindən, e, orasından danışacağam. Bəli, ustad. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Nağıllar bəs eləyir. Gedək. Gedək Mətiş, istirahət eləmək lazımdır. Həmişə belədir. Yaxşı uşaqlar, dincəlin. Mən sizi qoruyacağam. Narahat olma, biz səninlə gedirik. Gece vakti bizim vaxtdır. Hə, biz gecələr hökmdarıyıq. Gecən xeyrə Roşka. Gözlə, dayan, bəs mən? Yatın bəbələr. Sabaha iş çoxdur. Yemək axtarmaq, ova çıxmaq, dostlar üçün darıxmaq. Bəlkə onlar da darıxır. Sənin ürəyin təmiz imiş ki. Məftun? Masz! Eliş! Meftun! Nə olub? Hər şey yaxşıdır? bağışla. Səni qorumaq istəyirdim hər şeydən, amma gətirib ən təhlükəli yerə çıxartdım. E, günah səndə deyil. Başqa cür mümkün deyildi. Sadığı xilas eləməliyik. Hə, amma yaxşı dost olsaydım, biz burada olmazdıq. Yaxşı dost? Zarafat eləyirsən? Hə? Öz arvadın və uşağının həyatı ilə risk eləyirsən, dosta görə. Düzü, o çox pis ata və ərdir, amma super dostdur. Oh, my God. dayanın. Mən nəsə hiss edirəm. Hmm, elə ifunət gəlir ki, elə bir qaban ölüb. Və onun üstünə çoxlu qoyun çiş eləyib. Bu sadıqdır. Heyvanlar, bura cinayət yeridir. Qoparılmış tük, yeyilib atılmış sümük və bir parça... Oh, yox, gül kələmi. Görün hadisələr necə olub. Dinozavr hücum eləyir, Sadıq Gül kələmi ilə onu çırpır, dinozavr ölənə kimi. Bax ah, bu kələmlə. Başva soyuq olub. Sadıq mama uşaqdır. O dava eləmir. Hə, dinozavranı. Yaxşı, yaxşı, düz deyirsiz. İkinci versiya. Sadıq kələm yeyir, dinozavr Sadığı yeyir, dinozavr kələmi tapdalayır və kələmin xırsıltısından qorxub qaçır. Bakir qaqaş, başına çoxdan soyuq olub. Hmm, Üç ay əvvəl yuxudan oyanıb gördüm ki, arvadım ananasdır. Ey bəkər ananas. Əh, eh, köpək qızını çox sevirdim. Ə, Bakir, deyəsən sən səhv eləmisən. Ə, ola bilsin dostunuz bəlkə də sağdır, amma ona az qalıb. Roşka yaxınlaşır. Bax budur. Hüzün düzənliyi. Daha doğrusu onun qalıqları. Yeah. bir-birimizə sıx olmalıyıq. Buralar uçur. Bu nə səsdir? Bu küləkdir. O bizimlə danışır. O bizə nə deyir? Bilmirəm. Mən onu başa düşmürəm. Nə iş? Hər şey yaxşıdır. Narahat olma. Mən sadəcə Mətiş dayan. Məftun. Bura tullan. Ah, ah. Mətiş. Ah. Dayanın. Kadık kaldı. Dayanın. Dayanın. Dayanın. Telaffuz. Aa, buralar fısqınıqdır ki. Qəşəy hava, gülərik qonşular. Salam qomşu. Roşka. Roşka? Bu dinozavrı mən tanımıram. Bu sadıqdır. Tələsmək lazımdır. Məftun! Göbələk! Göbələk? Başa düşmədim. Ə Meyvə şirəsi istəyir. Ay Allah yadımdan çıxdı. Hə, şaftalı. Şaftalı? Şaftalı? Canım mən gəlirəm. Nəsə gözüm su içmir. Eşitiz, nəsə eləmək lazımdır. Kömək eləyin, doğruq, doğruq, doğruq, tez eləyin, kömək eləyin. Heç gözləyə bilmirsən? Ona bir qapaz vurun. Al gəldi. Aldın payını. Heç yana getmə, biz gəlirik əzizim. Çıxış yoxdur. Elə iş kamış ardımca. Sənsə biz olmayanda mahizərə yaxşı bax. Nə? Sən onu təqoya bilməzsən. O köməksiz qalıb. Bəs ikinci şərt? Şərt nömrə 5. İkinci şərti unutmaq da olar. Arvad iştirak edirsə, yaxud da balaca bir şey. Mən şərtləri bədaətən icat edirəm. Bəs o, axı sən... Məftun, narahat olma. Mən arxandayam. Aferin. Getdi uşaqlar. Bizim bacımızdan müqayət ol. Əgər əziyyət deyilsə. Arxanda nə deməkdir? Ondansa qabaqda olsun. Qabaqda daha vacib şeylər var. Düzdür? Getdik. Ah, ah, hər şey yaxşıdır. İndi papa gəlir. O qədər doğrulu vaxt seçməmisən, bəbəş. Dettol. Dettol buradan dedim. Tanık kaç, tanık kaç. Kaç kaç kaç. Oo, da rahat olma bu sadece lavadı. Kaydar yandıran lava. Uşaqlar, sərgüzəştlərə hazırsınız? Bəli! Bəs təhlükəyə? Bəli! Bəs ölümə? Sualı bir də təkrar eləmək olar? Aba! Getdik! Yox, siftəsidir. Ya! De Mətiş. Mətiş! Məftun! Mən onun yanına getməliyəm. Bura bax. Mən getdim Mətişin yanına. Sən də gör nə edə bilirsən. Məftun, bununla özüm məşğul olmalıyam. İnan mənə. Yaxşı, getdin. bunu elədim, elədim. Kimi sevirsə idmanı 1, 2, 3, 4. Bağışlayın, Tantor Disko, mən doğuram. Oh, bağışla bacı. Necəsən? Necəyən, necəsən? Doğuş barədə nəsə bilirsən? Yox, bilmirəm. Məftun indi gələcək. Oh, dilqəm! Qorxuram. Onlar əlindən tutum. Ayıb sözdür, əlbəttə. Aa, sen güçlü sen ki. Bu sancıdan de. Yok orada. Ora bak. De orada. Başa düştüm. Sadık oradadır. Başa düştüm yani. Belki əvvəl Sadık'ı xilas edək, sonra başa düştümle məşğul olaq. Yaxşı, şey, el olsun. Ya! بدنا آقا ديشلي خرس Heç nədən qorxma. Sənə afərin. Hər şey yaxşı gedir. Bağışla. <laughs> Nəfəs almağa davam elə. Dilqəm! Nəfəs al. Bu çox vacibdir. Sursatları verin. انگشت قرض Sabahı tutun. Bizi vururlar. Sos, sos. Biz aşağı gelirik. Tutun. Fu, balığı verir. İndi Hasan vay olacak. Davay da, xoda düş. Dartın. Bu da qadıxı sonu əziz tamaşaçılar. Sadıq, bu mənəm, həm də mənəm. Sən mən. Aa, sizi korkutmazsam ama bu şeyi kim sürür? Ops. Dayanın, uşaqlarım oradadır, dayanın. Mən onlara irtağıl da demədim. Sən bunu bacarmalısın. Aman güç ver, güç ver. Alınır. Alınar biraz da güç ver. Sen hiç bilirsen bu necə ağırdı. Yaxşı. Gel, kömək elə Siz benim ölü olanda daha çok hoşuma gəlirdiniz. Oh, başım gecelenir. Meftun. Gel dostum. Artık yakınlaşır. gözəldir. Gəl onun adını Emiş qoyaq. Nə deyirsən, hə? Mən isə daha yaxşı ad təklif eləyirəm. Şaftalı. Şaftalı? Niyə də yox? O yumru, şipşirin, elə də tüklüdür ki. Şaftalı. Hoşuma gəlir. Mən gördüm. Yo, yo, bu bəyəx dinozavr barmağımı gözümə soxmuşdu. Hə, ürəyim daşlayır ki. Sadıq gəlir. Bu Sadıqdır. Oh, oh. Oh, boğlandı. Bu quyruqdur. Bu qızdır. Salam əzizim. Salam, salam. Mən Sadıqam. Sən elə gözəlsən ki, canı çıxasan. Lap maman kimi. Allah aşkər. Xəstə <laughs> nə deməsin, məhdum sən ürək təmiz oğlansan. Səni görməyimə şadam. Demək istəmirdim, amma darıxdım səndən ötürü. Təəssüf ki, mənimkilər burada yoxdur. Dostlaşardız. Mətiş! Tü tü tü. Söz vermişdim ki, ağlamayacağım. Mən sizə verməmişdim. Ah! Mən isə ailənin nə olduğunu unutmuşam. Bəs sən? Uşaq istəyirsən? O, yaxşı uşaqlar. Evə getmək vaxtıdır. şey buradan başladı. Maraqlı idi. Yenə də gəlin vaxtınız olanda. <laughs> Bəlkə siz bizə gələsiz. Bu saat, əlbəttə. Bura çox təhlükəlidir və s. və laxır. Vəssalam, mən bundan sonra getməyəcəm. Çox sağ ol, bizə çox kömək elədin. Təbii ki, amma mənə çox xoş idi. Biz tək deyilik, eləmi? Salam Roşka. Mən buradayam Qaqula. Nəsə axtarırsan? Toxum varsa götür. Mağaraya, tez olun. uşaqla qal. Narahat olma, get. Batırmısan? Məni duda bilməzsən. Beton! Bilgem! Tut! Bura bir düyün, bura bir daxış. Uşaqlar, dartın! Nə vaxtsa sənin də bəxtin gətirəcək. Bu çox çəkməyəcək, qaçdıq. Məni gözləyin. Aferin gözəlcə. Əslində bir sediyədim. Yadda saxlayın. Əminəm böyüyəcəksiniz və nataraz dinozavr olacaqsınız. Lap mamanız kimi. Sən isə uşaqlarımızı qoru. Sən yaxşı atasan Sadıq. Sağ ol. Gəl sən də uşaqla baxım. Lazım deyil. Ucuz qiymətə. E, yaxşı, fikirləşərəm. Hmm. Yes. Boğazında qalar. O həlak oldu. İndi nə edəcəm? Fikir eləmə. Bizlə gəl. Yəni yuxarı? Qayıtmağı düşünmürdüm. Aşağıda o qədər olmuşam ki, yuxarıdakı kimiyəm. Qorxuram. Ora öyrəşməmişəm. Bəs nə? Bizə bax. Güya biz normal ailəyik. Əlvida dost. Tələs şaftalı, gedək. O sağdır. Bakir, Mən getməliyəm. hə, Bilirsən, bu aləm elə burada qalmalıdır. Onları qoru Pələngcan. Narahat olma Bakir. Biz çıxdıq ha Dilqəm. Roşka! sağdır? Bakir hanı. Narahat olmayın. O öz yerindədir. O yaxşıdır. Zarafat edirsən, hə? Heç kim ona çata bilməz. Bax, Roşqaya isə yazığım gəlir. Bilirəm ki, ailə işləri sənlik deyil, amma nə qərar verirsənsə ver. Mən qalıram, dostum. Bax, bütün sərgüzəştlər hamısı buradadır. Mən yekə nitka hazırlamışdım, üzərində işləmişdim. Bilmirəm, sevgimi necə sübut edim. Qayğımı... Au! Sağ ol. <laughs> Ə, onlar elə tez böyüyürlər ki, mənimkilər məsəl üçün elə bil dünən anada olublar, bu gün isə artıq yoxdular. Elədir Sadıq. Hə, çox həddət çəkməli oldum. Hər şey yaxşıdır mənim balam. Sən buz dövründəsən. film 2010-cu ildə INSGM radiostansiyasının sifarişi ilə Bakı Film Studiyasında dublyaj olunmuşdur. Tərcümə və redaktə edən Aytən Səfərova, səs rejissoru Orxan Məmmədli, filmi səsləndirdilər. Məftun, Surxay Əskərov, Sadıq, Aytən Səfərova, Bakir, Valid Əliyev, Mətiş, Kəmalə Mustafayeva, Eliş və Kamış, Elnarə Xəlilova və Dilqəm Tofiq Həsənsoy.